Badakigu dena hasten dugu. Ahatzen ian hangaitz zela wano egunko egunian homoseksuel izatia. Azken hilabete hoietan, ikuste sumat jentek denboa bazien galtzeko homoseksualer kontre izateko kariketan, bazen harritzeko. Europan, homoseksualen lotxagi hauano. Frantziako estaduan adibidez, ez di homoseksualek haur bat zaintzen ahal seme bat bezala. Bena bada Soegit ez odol emaiteko baldintzak ohartu niz ez ziela ben odola emaiten nahal. Abai, salbi sui balin badia gainti hortaik. Eta bai, ez da maliuski bimila urteko fama txar bat ezabatzen ahal, nahiz eta gue haskuntzen medioz gaizak emeki emeki kambiatzen aideen. Salbi eskuneko inpipiaje sumaiten tako. Bena abada sordei, mundu zabalan, huna huganda herrialdian zer entzuten den, Pasteur Famatu eta à Osho Famahuna Batengani. One of the things they do is called anal where they a, a et man's anus is, is leaked like this by the other person. Like ice cream. And then what happens? Even the poo-poo comes the out. out. The other poo eat the poo-poo. Et ringar il y diana. Erreportai hoi gana zionduan, Kanal Plus eko kaseta laiak be pastor hortaik erreportaji internetik elki berri izan du bebizia lanjean zelakoz Ugandan. Bena bada sordei, nindian, azkenian, hameka herri aldeetan homoseksualek xalhatzen eta haitena haldia.